Zove se kibla kiblom zato što se čovjek okreće prema njoj. Usmjerava se znači prema određenoj strani ili u ovom slučaju jeli prema al al haramu ili prema Meki u tom pravcu. Kaže Ibn Abbas da su se židovi okretali prema zapadu zbog riječi Allaha te barake wa ta'ala وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ I ti nisi bio na zapadnoj stradi kada smo Musau poslanstvo povjerili. A kaže, okretali su se kršćani prema istoku zbog riječi Allaha te barake wa ta'ala jer i zato što je došao melek Merim alaihissalam došao je melek Merijemi, alaihissalam, idin tebezet min ehliha šarkija kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla, a okretali su se i okreću se muslimani prema al al Haramu. To je bilo svakako nakon okretanja ili promjene kible, o čemu ćemo posebno govoriti. Autor je ovdje spomenuo nekoliko hadisa. Prvi je hadis Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma ena nabije sallallahu alaihi wasallame kane yusabbihu ala zahri rahinatih hajthu kane ođhu. Jumio bi rasihi wa kane ibn Umar je وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض Ovdje se kaže kane yusabbih. Mi znamo da yusabbih, sabbaha yusabbihu je tesbih, da čovjek kaže subhanallah. No međutim, subha u arapskom jeziku može značiti dobrovoljni namaz dobrovni namaz, pa se ovdje kaže kanu ala zahri rahilatihi. Znači, klanjao je dobrovoljne namaze na file na leđima svoje jahlice kod god da bi se okrenula čineći to svojom glavom i tako je Ibn Omar činio u drugoj predaji se kaže da je klanjao vitr na jahalici i stoji kod muslima jedino nije klanjao na njoj na jahali cijeli propisane namaze. A kod Buharije osim farzova. To je hadis, prvi hadis koga je spomenuo autor u poglavlju Babul Qible ili Babu Istikbalil Qible, poglavlje okretanja prema, prema Kibli. Osebih bihamdi rabbike kable tulu'i šemsi o kable l'gurub. I sebih činite spih svome gospodaru prije izlaska sunca i poslije njegovog zalaska. Šta ovdje znači sebe? Klanjaj. Klanjaj prije izlaska sunca i klanjaj poslije zalaska sunca. Klanjaj sabah i klanjaj akšam namaz. Pa znači Sabbaha i sabbihu može značiti i klanjanje namaza Tako da čovjek mora poznavati ove termine da bi mogao razlučiti šta se je htjelo sa određenom riječju. Jer može pogrešno zaključiti ili shvati određenu stvar. Ako pogrešno pročita ili pogrešno znači razumije, dolazi do pogrešnog zaključka. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ I da nije bio od onih koji su Allaha slavili veličali. Za koga se to kaže? Kog poslanika? E, Junusa. Junusa, ali sam baš tako. Da je bila nagrada igra dobio bi poklon. Za Junusa, ali salam. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون يونس je poslanik. Kada je pobjegao na prepunjenu lađu, odbjegao svog naroda, Pa kad je ukrcao se u lađu, lađa počela da tone, ne može izdržati. Pa su tražili, znači, da neko iziđe. tražili su da neko znači iziđe i da se olakša lađi tako da može znači nesmetano dalje nastaviti nesmetano dalje nastaviti da plovi pa je ispala ta kocka ili pala je odluka kada se baci kocka na koga na Yunus a.s. i trojica su poslanika bacali kocke to su bili Yunus a.s. i to su bili Zekerija a.s. i naš poslanik sallallahu u Kako kaže uzvišenje Allah te barake wa ta'ala وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ Kada su bacali, znači, kocke, ko će se brinuti o Marijemi a.s. I Yunus i naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam bacao znači kocke kada bi išao kada bi išao a, na put koji bi od svojih žena vodio i braćao bacanje kocke u šerit, ne kockanje ono po kockarnicama. Neko sad neko da je pomisli kocka je ovaj u islamu, to je zabranjeno. Innam al-hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ta kocka koja se zove al-maisir u arapskom jeziku je haram. To je stvar jasna kod dana Međutim, bacanje kocke radi odluke. I zato se kocka bata u šarijetu kada se poistovijete prava dvojice. Hoće pa čovjek da krene na put, ima četiri žene. Jedna da ide sa njim. Sve imaju isto šta? Pravo. Tako sve imaju isto pravo da idu. Onda se baca kocka. Ili dvojica ljudi došla zajedno da uče ezan, ušla zajedno u džamiju, došla do mihraba i zajedno uzme mikrofon. Koji će? Kocka. Dvojica ljudi, kaže poslanik sa osvijem, da ljudi znaju šta je u prvom saku ne bi jedan drugoga pustio ono što se dešava. Hajde ti, hajde ti. Dvije minute se nagađaju ko će jedan drugog gurka u prvi saf. A u stvari treba da trči on prvi u prvi saf. A kaže poslanik sa osram da znaju šta je u prvom safu i u jezanu, ne bi dozvolili da drugi ezani osim kako? Uz kocku. Neću da, moje je to pravo, pa ako padne na tebe, e taj vid kocke kada se poistoji izvlačenje onih klipica ili nešto tako, jeli? Mijenja kocka, ne mora biti kocka, bitno je da ima nešto znači čime se može odrediti znači nečije pravo. I kažemo to je samo kod poistovjećivanja čega? Prava. No, međutim, ako ima jedan veće pravo od drugoga, tada nema znači kocke. Ima en, klanjao je pokretima, znači svoje glave, pa se kaže u predaji, predajama da mu je bila seđda dublja od rukua, znači više se spustao nego šta, kada ide na ruku, tako da bi se razlikovalo između te dvije stvari. I pogledajte, braćo i cijenjene sestre, kako je šarijat olakšao a musliman. Kako kaže uzvišeni Allah, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ I ništa vam u vjeri teško nije propisao. Ovaj dio ajeta uzvišeni Allah spominje na kraju sure Al-Hajj, gdje kaže وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ i borite se na Allahovom putu istinskom borbom. On vas je odabrao i uvjerim vam ništa teško nije propisao. Ovdje, kada je spomenuo borbu, zna uzvišen je Allah prirodu ljudi pa će kazati u teško, ne možemo. I on nakon toga kaže šta? Nije mu ništa teško propisao. Pa odmah zatvoriti put da ne možeš kazati da je teško, jer to je tvoje mogućnosti. I sve što je šerijat čovjeku propisao, nema razilaženja među učenjacima da je on to u stanju učiniti. Sve. Znači sve što ti je propisano, ti si to u stanju, u stanju si to učiniti. I ovo su olakšice znači koje su došlo u šerijetu. U normalnim okolnostima čovjek ne može planiti na ovakav način. Ne može ostaviti pijan. Ali je došlo znači, došle su olakšice osim onoga što smo govorili jeli, za klanjanje propisanih namaza sjedeći što je došlo za noćni namaz, a što se tiče ovih sunneta za, vezano za propisane namaze, oko toga postoji poznati spor među lemom. Stoga nije, braćo, nije učen čovjek koji viče haram, haram, haram. Ako je znanje da ljudi viču haram, onda je svako učen. Jer haram može vikati svako. Što god te neko upita šta je haram. Ili šta je, ima više mišljenja. Tako je ne tako odgovarati. Ili haram imala više mišljenja. No međutim kažu, alim je i učen čovjek onaj ko daje olakšice ljudima. Šerijatske olakšice koje su znači osnovane u šerijatu, jer to se ne može dati osim ušta uz e, argument. Dok brujati haram može svako. I ljudi onda šta obično kažu, kada se kaže haram, kažu Alpan za svaki slučaj, radi sigurnosti. E radi sigurnosti ti optereti sebe koliko hoćeš. Radi sigurnosti ti radi, a nemoj opterećivati, opterećivati umet Muhameda s.a.v. radi sigurnosti. Jer znate što znači braće radi sigurnosti? Znači uvijek radi po težem. Imaš dvije stvari radi sigurnost težu. I opet dvije stvari radi sigurnost težu. Imaš opet i uvijek si na težem, težem na otežavanju, dok čovjek ne izgubi ono što ima. Tako da je u šarijatu je sigurnije ono što je ono što je potkrijepljeno dokazom. To je u šerijatu sigurnije i to je u šerijatu bolje, a nije ono što je teže. Pa može stvar biti neka lakša u šerijatu, a da je šta? A da je ona sigurnija, zato što postoji za nju, zato što postoji za nju dokaz. Kaže radi Allahu anhu kako bilježi imam Ebu Dawud, imam Tirmizi, Poslao mi je poslanik Salosrme da nešto uradim za njega, pa sam se vratio i našao ga kako klanja na jahalici, okrenut prema istoku. Okrenut prema istoku. U njihovo vrijeme kada se govorilo prema istoku, kuda je to bilo? Prema Iraku. Znači, to je faktički sjeveroistok. Taj dio se smatrao kod njih istokom. Kaže, a njegove sežde su bile dublje od njegovih rukua. Kaže Imam Tirmizi da je ovaj hadis Hasan. Ulema koja je govorila o mudrosti, o mudrosti a, sunneta ili ovih napila na putu, kažu mudrost je u tome da čovjek koji voli ti da ne ostavi šta? Put. Jer čovjek koji voli ibadeti, dobro je namaza, da je to zabranjeno na putu, nikada ne bi šta? Putovao, i tako bi izgubio mnoge hajrate. mu ibn Musejib kada kaže 40 godina me nije promašio namaz u džematu. Možete zamisliti koliko on putovao. Vjerovatno da je izrazit u većinu svoga života bio u mjestu boravka. U protivnom, čovjek je često prisiljen ili je bio sa skupinom ljudi na putu gdje su hranjali, znači, u džematu. Uglavnom, da znači čovjek koji voli ibadetiti da ne bi a, promašio ga taj fadl i ta dobrota, a s druge strane čovjek koji je skraćen par namaz da se olakša putniku. Pa je s jedne strane to olakšao, a s druge ti strane otvorio vrata da činiš šta? Na fila i dobra djela, koliko hoćeš. Pa tako nije olakšano onome ko, je slabiji, a otvoreno, je, otvoreno su vrata hajda onome ko želi šta? da učini više dobro, Tako da mu nije, znači, da mu nije, da nije spriječen u tome. Klanjao je na svojoj jahalici ovim hadisom dokazuju oni koji kažu da nije dozvoljeno čovjeku da klanja dok hoda jer je to poznato, znači pitanje kod učenjaka, može li čovjek klanjati na pilu i da hoda? Može dok jaše, ali šta će kada hoda, može li klanjati? Kažu Imam Malik i Ebu Hanife da to nije legitimno. Da to nije legitimno. Dok kaže Šafije i Ahmed da je to dozvoljeno, kažu ako je dozvoljeno da se klanja sjedeći na jahalici ili odstojeći, lakše ili teže? Hodajući. Teže, je li tako? Pa onda to nije dodatna šta? Olakšica. Da je lakše nego na jahalicu, onda bismo kazali uzimate još jednu olakšicu za koju treba šta? Dokaz. Međutim, ovo nije lakše. Ovo ide ka kijamu, imamo kijam, pa je teže, pa mi ne treba zato dokaz, pa kažu može odstojeći. U svakom slučaju to je kijas, ne znam da li je preneseno nešto od Selefa, nisam upoznao da je preneseno da su oni znači ovaj klanjali planali hodajući ili dok su išli i dok su putovali. Kaže ima Malik da je dozvoljeno čovjeku da klanja na lađi, isto tako kod god da se ona okrenula, ne mora biti znači usmjerena prema kibli. I to je Ibnu Omar radio, tako je Ibnu Omar radio, u ovoj verziji je dokaz da je hadis koga prenosi ravija i radi po njemu, jači kao dokaz nego hadis koga ravija prenosi, a ne radi po njemu. Jel u redu? Ibn Omer je prenio i radio. Za razliku od toga da Ibn Omer prenio i nije postupao po tome šta? Hadisu. Jer ako ga je prenio, a nije postupao po njemu, može hadis biti dokinut. Možda je bio samo i vrijedio samo kome? poslaniku sallallahu nije za druge ljude. To je njemu bila olakšica, nije bilo drugima. No međutim, kada ravija nešto prenese i onda radi, po tome, to je dokaz znači da se radi o hadisu koji je muhkem, odnosno koji je validan, koji nije stavljen van pravne snage, nego se treba znači raditi po tome, po tome hadisu. Za razliku od toga kada ravija jedno prenosi, a drugo radi, po čemu se postupa? Jedno prenosi, a drugo radi. Kaže u nama, Ibret je i pouka u onome što prenosi, a ne onome što radi. On je mogao prenijeti. Nama je bitno da se jedan prenio od poslanika određeni postupak. Ti si radio suprotno tome, a nemaš dokaza i mi nemamo argumenta da je to dokinuto, onda radimo po riječima poslanika sallallahu alejhi ve jer ashab može znači određeni propis da je zaboravio Omar radijallahu anhu je zaboravio sa Amarom kada je bio na putu da se ovaj, su eh, se prevrtali u, u prašini ovaj, da su uzmali tejemom cijelo tijelo. Bili na putu pa se odžunupili. Pa jedan uzeo tejemom, drugi se prevrtao u, u, eh, u prašini. Pa se spomenuli poslaniku Kaže Omar, kaže Amaru, kaže boj sa Allah, šta pričaš? Takav jedan događaj Omer je šta? Zaboravio. To pa nije sitnica. Nisu znali, nije bilo znači obje, Oni su mislili da tejemom treba šta? U stvari, jedan se je prevrtao, drugi ništa nije radio, nikako nije klanjao. Nije, znači, nije imao čime da se očisti, jeli? Ovaj, nije znao, znači, način čišćenja, u stvari, u predaji, e, ne sjećam se da li spomenut namaz, uglavnom, nije, znao način čišćenja, dok je drugi šta? Prevrtao se u prašini, pa kad se došli spomenuli poslaniku, kaže, bilo je dovoljno tako i tako pa je poučio čemu? Temu, Kaže Omar, boj se Allaha, o čemu pričaš? Znači da je on to šta? Zaboravio. Pa čovjek može zaboraviti. Ali je ibret onome što si, šta? Prenio. Pa kaže Amar ibn Jasir, kaže, o vladar pravovjernik, ako ti ne želiš, ja to neću pričati. šutaću. ću. Ne, ne, ne, kaže, pričaj ono što si zapamtio. Pričaj ono što si zapamtio. U ovome hadisu je dokaz da se može znači klanjati na jahalic kod god se ona okrenula i nije dužnost da se okrene prema kibli. Bez obzira da li se radilo o na obavezni, o na koji se za propisane namaze ili općim na Jer kada je u pitanju kada su u pitanju na file vezane za propisane namaze, mislimo na dva rekata sabaskog, četiri rekata podemskog, prije i dva poslije i dva rekata akšanskog i dva rekata jacijskog sunneta, većina uleme smatra da se ti sunneti šta na putu, klanio na klanio. Da se klanjaju. Većina uleme smatra da se ti sunneti klanjaju. Ima tu pet mišljenja poznati kod papiha, znači po pitanju tih sunneta, ovaj, a, možda ćemo kasnije nekada govoriti o tome. Uglavnom, većina uleme smatra da se klanjaju, ali je ispravno mišljenje da se klanjaju samo opće na file, a ne ove posebne. Opće na file kao noći namaz, kao duha namaz, kao istihara, kao te, tehetu kao i druge stvari, dok se ne klanjaju ovi sunneti koji su vezani za ove namaze i to je stav Ibn Tejmi, Ibn i drugi učinjaka. A neće se na devi klanjati bajram i neće se klanjati namaz za pomračenje sunca i neće se klanjati nama namaz za kišu. bajram namaz on je kod manjinskog dijela uleme vađib. Jer u redu, manjinska ulema kaže da je Bajram namaz vađib, pa se ne bi svakako mogao klanjati gdje na? Na devi. I klanja se džematski, tako da znači na jahalici se to ne bi moglo panjati. I postoje jaki argumenti, to je mišljenje Ibn i Ibn Lukaima i odabrao ga Ibnu Semin, Ibnu i mama Šaukjane i odabrao ga Ibnu Semin da je bajem namaz vađib, jer je poslanik sa naredio izlazak. Što se tiče kusufa, ali je kod većine je Bajram šta? Sunnet. Što se tiče namaza za pomoćenje sunca, Većina uleme kažu da je sunnet. A kaže Ebu Alane u svome sunanu je nasto, ili u svome musnadu je naslovio poglavlje u džubu salatil kusuf. Poglavlje obaveze namaza za pomračenje. Mislim da je to mišljenje odabrao šeh Albani, da je to vađib. Da je to vađib. I ne može se klanjati namaz za kišu. ne može se isto tako klanjati namaz za kišu na jahalic. To nije znači preneseno od poznatih generacija ili od odabranih generacija. Nema razilaženja po ome pitanju kod Šafije, Jebu Hanife i Džumhura Oleme da li je put dulji ili je kraći. Bitno je da je šta? Bitno je da je put da ulazi u, znači, put koji se tretira šerijatom kao takav. Da je znači put. Uvjet je ovdje da, kod neke uleme, da put ne bude put masijeta ili nepokornosti. U redu. Čovjek krenuo na put, krenuo iz Sarajeva za Bihać da ukrade auto. To je put pokornosti ili nepokornosti? Nepokornosti. I dođe u travnik koji hoće da spoji i da skrati. U redu. Nemojte smijet, nekada ovaj, lopovi su nekada klanjali. Danas lopovi ne klanjaju, nekada znamo lopovi klanjali. Pa, hoće da skrati. Kaže neka ulema nema pravo. Jel u redu? Nema pravo. Zato što kraćenje i spajanje namaza ili klanjanje namaza na ovakav način kao što se radi na putu, to je šta? Olakšica. Znači šarijat bi olakšavao ljudima da budu, da budu nepokorni te barek Pa kažu ne može. Dok kažu drugi, ima pravo. Jer je vezano kraćenje i spajanje zašto? Molim? Za put. li on putnik. I to daleki naporan put psihički. Je tako? On je putnik i on putuje. To što je krenuo kao nepokoran, to je njemu grije. No međutim, on ima pravo da spoji namaz, jer je, znači, putnik. Tako je isto ovaj, takav je, takav slučaj sa, jer čovjek kada putuje danas, ne trebamo, mu znači da bude na putu tegoba. Putuje avionom ili ugodnim autom, ima svoga vozača službenog, god hoće stane odmori, ali opet ima pravo šta? Da krati i treba kratiti po jednom dijelu leme da je vađib, kod džumhura je to sunnet, a po druge u leme ovaj jer kod jedne je vađiv, kod većine je sunnet, ima pravo spajati kad ima potrebu. Bez obzira što mu nije šta put, naporan za razliku od drugog koji putuje ima naporan put. Pa nije ovdje vezan za napor, spajanje i kraće, nije vezano zašto za tegobu, nego je vezano zašto? Za put. Dokaz tome je kada bi čovjek radio oko svoje kuće, radi oko svoje kuće teške poslove. Ima li pravo da, da spoji, da skrati? Nema pravo. Ima pravo da ostavi put zato što radi teške poslove? Nema ako nije putnik. Jer je to vezano zašto? Za, put. Mora biti taj razlog da bude putnik. A on nije to, tako da nema znači pravo. I ispravno je mišljenje da čovjek, iako putovao put koji je put nepokornosti, da je šta? Da mu je zabranjeno da mu je zabranjeno kratiti. čovjek krenuo da posjeti kabur poslanika sallallahu sallam. Je to put pokornosti ili nepokornosti? Nepokornosti. Je subhanala kaže vi ne volite poslanika. Kakvi ste vi muslimani? Zbog tog pitanja su kosti izvadili šeholi sami ibn Tejmi iz groba, iz njegovog mezara. Iz mezara mu kosti povadili zbog toga što je rekao, pa to je, kaže, dokaz da vi ne volite Muhammeda sallallahu Ti idi posjeti džamiju i džamiju posjeti mezar poslanika sam, dođi nazovi selam njemu, je, Bekru i Omeru. Hajdi bereket. I to ono što treba raditi, što svi muslimani rade. Ali nećeš ciljati šta? Kabur. Nećeš ciljati, nećeš ciljati kabur. Da li treba kada klanja ove namaze okrenuti se odmah pri početku namaza prema kibli? To je razilaženje poznato među ulemom. Kaže ima Ebu Hanife i Ebu Seur da će se okrenuti prema kibli kada počne sa namazom, a onda klanja kad kod god se okrene jahal sa njegova i to je najpreće i to je najbolje. To je najpreće i to je najbolje. Znači da se da počne namaz kako prema kibli. I tako je Ibn Omar radio. Došlo je kod imama Malika u Muveti da je da Omar ništa na putu nije klanjao sa propisanim namazima. Niti prije, niti poslije namaza, osim po noći sišao bi sa jahalice i klanjao. I govorio je da klanjam dobro namaze, ja bi potpunio farz. Kako ćemo ovo pomiriti sa ovim radio je tako Ibn Omar? A on se kaže, Ibn je tako radio. Šta je klanjao? Dobrovoljne je na jahalice, u redu na putu. A kod imama Malika mu se kaže, ne bi klanjao prije farzova, ni poslije farzova, osim bi klanjao samo po noći, sišao bi klanjao na zemlji. Kako da to pomirim Jednostavno, Omerove riječi, kada bih klanjao dobro je namaze, potpunio bi onda farz, to je vezano zašto? Za? Za to je vezano za sunnete propisanih namaza. O, eto, obavezne sunnete, iako nisu obavezne, da da kažemo klasične sunnete koji su uz propisane šta? Namaze. Pa je tu govorio da klanjam te sunnete, onda bi im preče bilo da šta uradim? Da u potpunim farz. E, ovo mišljenje što sam spomenuo od Ibnu Tejmi, Ibnu Kajma zastupa Ibnu Omar. Da se na putu ne klanjaju osim, da se ne klanjaju koji sunneti? Koji su vezani za propisane namaze. A klanjaju se svi ostali dobrovoljni, neograničeni suneti poput one koje smo spominjali. I na takav način, znači nema, neko može vidjeti sada kazati kako ove dvije predaje, i kada je negirao, znači nije klanjao, jer u predaji se kaže nije kanjao šta, prije namaza i poslije namaza. Razumijete li stoga da se radi o sunetima koji su vezani za namaze? I našto u predaji kod imama Malika stoji i kaže se, sišao bi i klanjao na zemlji po noći i kaže klanjao bi kod god da mu se jahalica okrene na jahalicu. Ovaj mimo noćnog namaza klanjao bi opće na file na jahalice. Pa se tako ovaj rivajet poklopio sa rivajetom kod Buhari i kod muslima o kome smo govorili, a negacija tih sunneta veže se zašto? Za klasične sunnete koji se tiču propisane namaza. I takav način, znači, postupak Ibn Omara nije u koliziji sa samim hadisom. Alhamdulillah. I klanjao je vitr na svojoj jahalici. Ovdje se kaže i klanjao je vitr na jahalici. Ko? Ibn Omer ili poslanik sa Poslanik sa I klanjao je vitr na svojoj jahalici. I ovim dokazuje imam Maliki Šafija jahmed i Džumhur Uleme da vitr nije šta? Vađib. Jer se kaže u predaji da nije klanjao vitr, da nije klanjao farzove na jahalici. Pa većina u uleme ovim dokazuje da je vitr sunnet i jeste sunnet, no međutim to je sunnet koji je zaista pritvrđen toliko da se ni na putu ne ostavlja, kao sabaski sunnet. I sabaski sunnet i vitr, oni su tu negdje. Čak je Imam Ahmed rekao za vitr ko ostavlja vitr da mu se ne prima šehadet od njega. Svjedočenje. Stalno ostavlja vitr, nema od njega svjedočenja. Dokaže Imam Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, vađib, vađib. Da je šta? Vitr vađib. Pa to je kod njega veći stepen od sunneta. Pa stoga po Ebu Hanifi vitr se ne bi mogao klanjati gdje? E, kako onda moraš u autobusu klanjati farzove? Imam pjebu Hanife ne da da klanjaš vitr u autobusu. Kako možeš farz klanjati u autobusu? Što je znači dokaz da se ne poznaje hanefijski mezheb. Jer ulema je složna po konsenzusu pa kaže kadija i ja da se farz ne može klanjati šta? Na jahalici. Kažemo jahalica, mislimo prevozno sredstvo. Ali jahalica, jeli, to je plastični izraz koji je nekada bio kod fakiha, no međutim kada kažemo danas niko više ne jaše, jeli, na tim jahalicama, nego svi su u prevoznim sredstvima, znači ne može se klanjati u prevoznom sredstvu pod sve uleme. Kada čovjeku kažeš ne može, pogledate kao da si mu ovaj otežao vjeru i da je to dozvoljeno i ti mu otežavaš, a to je konsensus leme da se ne može fard klanjati osim na, osim na zemlji, znači stojeći samo na takav način. No međutim, po i imama Šafije, vitri je bio poslaniku, sallallahu sallam. Ima hadis koga bilježi Hakim, ima Mahmed od Ibn Abbas radijallahu anhu, da je poslanik sa rekao Selasetun hunne alije farida, o hunne lekum tatavua, al o reketel duha, o reketel fajr. Kaže da je poslanik sa osanem rekao tri stvari, meni su farz, a vama su sunnet. Vitr namaz, dva rekata duha namaza i dva rekata sabaskog sunneta. Ovaj hadis je jasan dokaz da je vitr bio vađib kome? Poslaniku sallallahu I to je dokaz haneti kome? Šafijskim učenjacima da je vitr bio vađib poslaniku sallallahu a da nije kome? Nama je. Nama je sunnet, tako stoji u hadisu. To bi bilo tako da je ovaj hadis vjerodostojan, ali hadis je lažan. Apokrifan. Hadis je lažan, pa ne može biti šta? Ne može biti argument. Ne može biti argument ni šafijskim, ni drugim učenjacima. Ispravno je da je hadis lažan. No međutim, ulama dokazuje sa njim, jel tako? Koji nisu se možda od, od koji se nisu puno bavili hadiskom naukom, ima hadis i oni dokazuju hadisom, nisu možda znali da je, lažan, ovaj, i bio je kod njih hadis vjerodostojan ili je bio hadis prihvatljiv i slično tome, pa su dokazivali sa njim. I mi ga spomenemo, no međutim moramo ukazati da je hadis lažan. Pa kaže Ibn Mulepin, iako je kod imama Šafije vitr vađib, kaže, došao je dokaz da se on može klanjati na Na jahalic. Ima li sada ovdje kontradiktornost između osim farzova, jer farz i je kod šafija isto, ima dokaz mi hadisa, ne bi klanjao farzove na jahalici, a ovdje kaže da bi klanjao ovaj farz. Ima li kontradiktornost? A bojite se kazati. Nema, ima. Ima i nema. Ima možda prividne, ali se lahko da pomiriti. Ne smije farzove klanjati da kaže momentalno propisanih pet namaza, ili da kažemo sve farzove, čak i Bajram, ako bi kazali da je farz, i Tehijetul Mesjid ako bi kazali da je farz po manjinskom dijelu Leme. Ali je došla jedna iznimka, a to je šta? Šta? vitr namaz. Pa bi vitr namaz bio izuzet iz tog općeg šta? Pravila. Tako bi se moglo pomiriti. No, međutim, nema potrebe da se to miri zato što je hadis šta? Baj, Zato što je hadis daif, odnosno maudua, kako kaže šeh Albani, imam hadisa i hadiske nauke ovoga vremena. Kaže da je hadis lažan. Jesi. Složna je ulema, znači da se farzovi klanjaju samo a, prema kibli i da se ne mogu klanjati na a, jahalici ili preozno sredstvu, osim kada čovjek se nalazi u velikom strahu. Tako da ako se nalazi u velikom strahu i da mora znači klanjati, onda će klanjati na način kako može, ne bi čak bio morao se prema kibli, niti bi morao stojati. Znači, mogu čovjek biti na jahalici da bježi i slično tome, da mu izlazi to vrijeme, mogao bi znači obaviti, obaviti namaz. Čak ti raspravljaju kada bi čovjek mogao u heudeđ, u heudeđu da planja. Šta je heudeđ? Heudeđ je ono što se stavlja na devu, pa se pričvrsti na nju, kao šator i kao koliba mala, ste vidjeli nekada. Kada bi to bilo visoko, kada bi se čovjek uspravio da klanja u tome. On je na jahalici, ali ne klanja kako? Sjedeći, nego klanja stojeći. Može li, je li mu to ispravan namaz? Po ispravnom mišljenju jeste. Dok kod neke uleme kažu mora čovjek biti vezan sa tlom. I tu se stvara problem namaza u avionu. Kod te uleme koji su kazali da čovjek mora biti vezan za tlo, nastaje problem aviona. Nisi ničim vezan. Deva je vezana, uvijek je sad dvije na zemlji, jel tako? Ali avionom nisi ničim vezan. A ako budeš htio biti vezan, onda te nema, tako? Tako da je ispravno da se može klanjati, jer tu čovjek stoji i čini ruku, čini srđde i nema ništa da što bi ukazalo da je takav namaz šta neispravan. Kao na lađi ispravan je namaz po konsensu leme, a lađa nije vezana za šta za tlo, osim da kažemo da je vezana preko vode. Dobro. Slušajte sad dobro. U ome hadisu kaže u nama da je dokaz da se ne može, da se ne smiju farzovi klanjati na na jahalici. Ja ću vam pročitati hadis, pa će od vas tražiti da mi kažete gdje je dokaz. Kaže Ibn Omar, klanjao je poslanik sallallahu alaihi vseleme dobrovoljne namaze na jahalici kod god se okrenula. Klanjao bi pokretima svoje, znači glave, i tako bi činio Ibn Omar i klanjao je bitr na jahalici. Dakle, poslanik sa losanom Osim što nije klanjao propisane namaze. Gdje? Na jahalici. A kod Buharije osim farzova. Gdje je dokaz u ome hadisu da se farzovi ne smiju klanjati na jahalici? Ko zna? Osim propisani. Je li to zabrana ili iznimka? Osim. Došao li, odošli su svi osim muje. Polako. Došli su svi osim sulje. Iznimka ili zabrana? Zabranjeno sulj da dođe? Iznimka. Klanjao je sve osim farzova. Je li ovdje došla zabrana ili iznimka? Iznimka. Dobro. Je li iznimka dokaz za zabranu? Nije dokaz. Ne može biti. Da je rekao, a nije dozvoljavao da se parzovi klanjuju, na jasno. To je zabrana. No međutim, iznimka ne znači, poslanih sa nije jeo, nije ovaj, zabranio skakavce da se jedu, a nije jeo. Kao onaj bob vrsta onoga guštara ili šta je. Poslanik je to mrzio, odatom bilo, ali da nije šta? Znači li iznimka nečemu da, da, je to, da je to zabranjeno? Ne znači. Pa šta ćemo onda? Šta je? Znači dokaz je, nema dokaza u ome hadisa, govorimo o ome hadisu, nema dokaza da je zabranjeno klanjati na jahalici. Pa kako onda tvrdimo da je zabranjeno? Šta nam je dokaz? Dobro, što poslanik nije praktikovan. To znači da je to zabranjeno? Ne znači. Ostavljanje nekog dijela samo po sebi ne znači da je ono šta? Zabranjeno. Poslanik sad nije činio to. To ne znači da je odmah zabranjeno. Zašto mi kažemo jeste zabranjeno 1000% i ne može biti drugačije? Niko ne smije drugačije kazati. Zašto tako, zašto tako kategorički tvrdimo, a nemamo dokaza? Molim? Zato što mi imamo pomenuto vitr Dobro, s ovom vitr namaz je sunnet. Klanjamo, vitr veze s Nije, vi namaz sunnet. Mi govorimo da je zabranjeno farzovi da se klanjaju gdje? Na na jahalici. I kategorički to tvrdimo, hadis samo negira da je poslanik činio, ali ne zabranjuje. Hadis ne zabranjuje, vraću. Ovo je bitno, hadis nije zabranio, nego je negirao postojanje takvog čina. Što samo po sebi nije šta dokaz za, za zabranu. Poslanik sam nije jeo određenu hranu. Je to dokaz da ona zabranjena? Onda znači sve danas što vi jedete ne možete, to poslanik nije šta? Nije jeo. Ni pića koja piti. Reci. Nema, radi se, radi se o ibadetu, međutim ovaj, e, to je tačno, ovdje se radi o ibadetu, međutim nije o propisivanju nego načinu znači njegovog, njegovog sprovođenja. Među, svakako nema razreženja među, znači da kažemo da je poslanik sa osrme šta? Jeste, ali to, to isto i na sunnetima ne radi. Zašto mi razlikujemo sad, zašto pravimo razliku između farza i sunneta? Jeste, poslanik sam nije činio, no međutim nije došla zabrana da se tako čini. Reci. Dobro, hajmo ovako. Ja sam namjerno prije ovoga pročitao, jednom sam kazao i namjerno sam sada pročitao jednu rečenicu, ovaj, ali da da niste nju. Rekao sam ovako. I Učenjaci su složni, dakle konsensus da je zabranjeno klanjati propisane namaze na jahalici i mimo kibla. Pa nam je dokaz šta? Konsensus učenjaka. Zato kažemo kategorički i tvrdimo da je šta? Jer dok se ulema složa nečemu, to je u redu. Imamo jedan ajet, na primjer, hadis. Kaže ovako. I ulema se složila na suprotnom. Hoćemo uzeti ajet i hadis ili ono što se ulemu složila? Čemu se nama složilo? Ne može se nama složiti nikako na batilu, ako je zaista šta složila se. međutim, da ne bi sada bilo poslije razilaženje neko misli da se olema složila. Ne. Ako se je zaista složila, ako postoji takav slučaj i kažu suprotno ajetu ili hadisu, onda je ajet dokinut ili je odnosio se na određenu situaciju, ili je hadis derogiran, ili je hadis daib, ili je, ili je postoji neki razlog da se olema složila da radi suprotno šta tome. To imam Šafija spominjao i govorio. Znači da je konsensus jači argument od pojedinačnih, od pojedinačnih hadisa čak na kraju i od ajeta, iako ne vjerujem da ima znači takav slučaj da bi se da bi ajet kazao jedno, a konsensus drugo, osim zaista ako je ajet, znači ako je ajet dokinut. Ovo bilo znači nešto o hadisu Abdullaha ibn Omara. Allahu alamu. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين